Amor, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué quieres comer, mi amor? ¿Sushi? No, me da náusea. Ok, una pasta. No, voy a engordar después, mucha harina. ¿O tú no sabes la dieta que tengo? Amor. Mi amor, no me gustó cómo me quedó la rosada. Y esta está linda. Mira este vestido. Sí, no te preocupes. Pero es que no me gusta. Todo te queda lindo, mi vida. Te estoy hablando, óyeme a mí. ¿Pero, con quién tú hablas? tú hablas ahorita, porque ¿para qué tú sales conmigo entonces? Yo siempre con ese celular, Dios mío, te lo quito el celular. te estoy escuchando, mi ¿Eh? vida. Yo estoy aquí para ti, mi amor. Pero Mira, no los tiene usando. Ah, conchale. las dementes en mi vida. Tú eres la loca que más he amado. Tus defectos se me hacen perfectos, me han enamorado. No te dejo de adorar, aunque fastidies y me enojas. Relaciones sin problemas, nadie vive sin historia. Y todas tus facetas no pueden ser euforia. Lo quita por mí. mi cariño en la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso como quiera mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Lo quita por mí. Y te amo. Cerca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. You're my crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca, voy you're crazy. Yo te amo así peleona, posesiva y celosa, vanidosa. lo mm, loquita te quiero. I know what you like. Es el chico de las poesías. un delirio de bichosa y me tienes controlado. Mi loca, tú eres mi propia Shakira. Facturando y nunca llorando. No te dejo de adorar, aunque fastidies y me enojas. Relaciones sin problemas, nadie vive esa historia. Todas tus facetas no pueden ser beso como quiero a mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Lo quita por mí. Y te amo. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. You're my crazy bitch. Yo te amo así peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Terca, paranoica sarcástica, nerviosa Media loca But you're my crazy bitch Yo te amo así Posesiva y celosa Vanidosa Tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo. Y te amo. Cerca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. crazy Yo te amo así peleona, posesiva y celosa. Vanidosa. Baby, así yo te quiero. Cerca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. posesiva y celosa, vanidosa. Mm, lo loquita te quiero ¿Con quién está hablando? ¿Con la vecina esa? Claro que no, mi amor, por favor. O la del trabajo. Venga, Que se puso la misma mi que yo. Mi amor, la, la traíste para acá. Mi amor, mi amor. Anda. Mi amor, por favor, no, no digas eso, por Dios. Pero te estoy diciendo la no, verdad. No, yo no me merezco que tú me digas eso. La misma ropa se puso cuando la traíste para acá. Ah, por, porque, porque ella está mal. ¿Te copió a ti? Pues, claro, te eh, eh, copió. El problema es ella, mi amor. Tú no sabes. Mi amor, mi amor. Dime. La vecina está loca, ¿ok? Te amo. ¿Seguro? Claro. Mm, no te creo. Yo con la vecina, te